od njega u pogledu toga traži. Mi ćemo vidjeti ovaj danas narod i ove narode koji žive oko nas, da rade iste grijehe i iste greške koje su radili narodi prije njih, pa su zbog toga uništeni bili vidjet ćemo da ovu noćašnju noć i dana i noći koji slijede poslije, ljudi provode u grijesima, u širku i kufru, uzvišenom Allahu, Nisu uzeli pouka iz onoga što se dešavalo u istoriji i misle da su ovladali ovim svijetom, dok ih Allahova kazna ne iznenadi. I u tome je opasnost po nas same, što živimo među njima, što ako ih zadesi kazna, i naš će to obuhvatiti, pa će ljudi biti proživljavani na sudnjem danu po svojim nijetima, po svojim namjerama. A nema sumnje da su ovi granicu dosegli u griješenju, tako da su se počeli natjecati u ovim grijesima i zabranjenim stvarima. Vidjet ćemo da su narodi koji su bili prije nas uništavani zbog svojih grijeha Kaže uzvišeni Allah, pa nekom smo poslali munju koja ih je spržila. Nekom je strašan glas da su se od njega zaledili i na mjestu mrtvi ostali. Nekima smo zemlju ispod njih otvorili, a neke smo potopili. Mi zaista nismo njima zulom učinili, kaže Allah. Nismo nepravedni bili, ali oni su sami sebi nepravdu učinili. Mi smo ovdje pred jednom od sura koje su objavljene u Mekki. U periodu kada muslimani nisu imali snage, u periodu kada se radilo na veliko protiv Islama. Pogledajmo ove kuranske poruke iz sure El-Haqqa. El-Haqqa to je jedno od imena sudnjega dana. Sudnji dan ima više svojih imena, što ukazuje na njegovu veličinu i značaj i važnost toga događaja. A kako i ne bi bilo, kad je to događaj u kome će sve biti na svijetu uništeno. Vratit će se na ono što je na početku bilo. Ničega neće biti osim uzvišenog Allaha te Zatim će uzvišeni Allah sve ponovo proživjeti, kao što je prvi put sve stvorio. Kema bede'na evvele halqin nu'idu. Kao što smo počeli prvo stvaranje, kaže uzvišeni Allah, tako ćemo ga ponoviti. I to mu nije teško. Jer je to već jednom pokazao i dokazao. Ova sura se zove El Haqqa, A to je čas neizbježni. Nešto što je hakika. Od toga je dobila riječ Haqqa, El Hakika. Nešto u što nema sumnje. Nešto što se ne može izbjeći. Nešto što pred njama stoji. I čemu mi iz dana u dan sve smo bliži. Kaže uzvišeni Allah, čas neizbježni. Šta je čas neizbježni? Zatim ponavlja, a da li ti znaš šta je čas neizbježni? Šta je to taj sudnji dan? Kezebet samudu wa adum bil qari'a. Poricali su narodi i semud i ad, a to su drevni narodi koji su se osilili na zemlji i kufr činili. Oni su poricali sudnji dan. Fa emma femudu, pa što se tiče naroda Semud, fe uhliku bit tavije. Oni su uništeni jednim strašnim glasom. Jednim strahovitim glasom. Tako da su osvanili nepomični adun, a što se tiče ada, fe uhliku oni su uništeni vjetrom, sarsarim, ledenim, atijeh, silovitim, seharaha alejhim, uzvišeni Allah ga potčini nad njima, seb'a lejalin, sedam noći, wa e ejamin, i osam dana husumen feteral kaume fiha sar'a sedam noći i osam dana uzastopnih. Pa si u njima ljude povaljane vidio ke ennehum a'đazu nahlin havije kao šuplja datulina debla. U njima nikakvog znaka života nije ostalo. Ne samo da su uništeni, nego na ponižavajući način su uništeni. Fehel tera lehum min bakije. I vidiš li ti da li je iko od njih ostao? Ostao je samo spomen na njih. Da ljudi pouku uzmu šta su radili i zbog čega su bili kažnjeni. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ I došao je Faraon. وَمَنْ قَبْلَهُ I oni koji su bili prije njega. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ I generacije ljudi došli su i grijehe su na zemlji počinili i suprostavili se Allahu te baraka wa ta'ala. Fa'asavu rasula rabbihim, pa su bili neposlušni poslaniku gospodara svoga. Fa'ehadehum, pa ih je uzeo ahzetar rabije i žestokom kaznom ih kaznio. Inna zaista smo mi lemma tagal ma'u kada je voda sve preplavila. Kada? Kod Nuha, alaihi selam, njegovog naroda. Hamelnakum fil džarije, mi smo vas ponijeli, to jeste potomstvo Adema, alaihi selam. Ponijeli smo vas na lađi, jer je ostalo sve helač bilo i uništeno. Lineđa'alaha lekum tezkiraten, da to učinimo vama poukom وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَهِ i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. I zaista ljudima dok nisu došli Allahovi poslanici, moglo se reći da su imali jedan period džahilijetskog življenja, ne zna božačkog, paganskog življenja. Tako da takvim ljudima kazna nije ni dolazila. Ali, kada se pojavio Allahov poslanik i rekao im istinu od Allaha, onda su se oni digli protiv njega. I onda dolazi i nastupa Allahova tabaraka wa ta'ala kazna. Ono što mi danas smo dužni shvatiti i, i dobro, dobro se oko toga zamisliti. u prošlom prokletom komunističkom sistemu. I uvijek to govorimo da se ne zaboravi. Nije se znalo, sve jednako bilo. Musliman, musliman. Kada su se stvari počele izbistravati i čistiti, kada su nas zbog naše vjere napali, danas vidimo kada su se među ljudima, govorimo o našem svijetu, pojavili oni koji istinu govore, koja je u Allahovoj knjizi, Kur'anu i u praksi Allahovog poslanika, ali i Našli smo one i našli smo mnoge druge koji su se za takvima poveli i rekli mi to nećemo. Počeli odmacivati Allahovu tebaraka wa ta'ala vjeru. Dok je ona bila nacionalna samo, dok je ona bila tek takvo vjerovanje iz običaja, iz adeta, Iško se svakako. Kada se počela vjera izvorna i originalna tumačiti, onda su ustali protiv takvih ispriječavali u džamijama da se govori. Iako su to svetinje, to Allahove kuće. Vidjet ćemo da kada znamo da je onda bio jedan sistem koji je spriječavao da se širi vjera, pa ljudi nisu vjeru ni poznavali. Bila je na pojedincima koji su se i sami za sebe bojali. Ali se postavlja pitanje ko je danas taj koji ne da da se širi ova Allahova vjera. I to u Allahovim kućama, džamijama. I to na svim mjestima gdje bi trebala da, da se širi i da se oživljava originalna onakva kakva jeste. Boje se navodno za ljude. Pa kažu, mi ljude ne možemo lako uvesti u vjeru. Mi moramo priređivati koncerte, muzike. Mi moramo ovo ili ono. Uvoditi razne bidate i novotarije u vjeru. Ne bili na taj način kao što su kršćani i židovi uradili. Uzimajući iz paganskih običaja, kao što imamo danas primjer ovih svetkovanja, kod njih, ne bi li na taj način pomiješali istinu i neistinu, da bi, navodno, po njihovom istina postala lakša za prihvatanje. Država rimska nije htjela priznati vjeru Isa i salam dok je predstavnici te vjere nisu iskrivili. I dok nisu u nju uveli širk i kufr neuzomila. Pa su 325. godine na njihovom tome susretu uzeli raspravljati je li jedan Bog ili je više ne uzobila. Je li Boži sin ili nije. Kao da se oko toga može glasati i raspravljati. I danas vidimo slave rođendan Isa a.s. iako im to Allah uzvišeni propisao nije, jer uzvišeni Allah veličaj i određuju određene dane koji će se veličati, a ne ljudi po svojim protjevima Jer kada bi se to uzelo tako, onda bi se veličalo rođendan ovog poslanika, rođendan onog poslanika, a poslanika koliko i koliko je bilo, zatim rođendan ovog evlije, rođendan onog evlije, rođendan ovoga, rođendan i ljudi bi samo igrali i plesali, zabavljali se, rođendan Fatime, rođendan Aise, rođendan ovoga i onoga i ljudi bi umjesto da Allahu se okrenu kao što Kur'an kaže, وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ حُنَفَا I ništa im drugo nije naređeno. Nije im rečeno da muzičke veće uspostavljaju povodom mjeseca Ramazana. Da, koncerte muzike tri hafiza i ovo i ono. Nego, ništa im drugo nije naređeno, osim da Allaha obožavaju. Gdje je Allah u tome svemu? ne ima. Iz vjerovanja su izveli upravo ovaj temelj i ispraznili ga. I sve ostalo što god čovjek radi, nema nikakve koriste. Ništa im drugo nije naređeno, osim da ibadet Allahu čine. Kod kršana gdje Allah ne postoji nikako. Samo Isus, Isus, Isus. I njegova mati. Nema Allaha u njih, nema Boga. I njega su onda poslali, uzubila, na Božije mjesto i rekli da on sudi ljudima i to i to. Danas to govore naši džahili koji kažu pejgamber, on će tebe uzeti i uvesti u džene. Gdje je Allah to? Gdje su riječi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Lata truni. Nemojte sa mnom pretjerivati. Nemojte prelaziti granicu sa mnom. Kema afratim nasara Isa ibn kao što su kršćani uradili sa Isaom sinom Marijemini. Nećete ništa učiniti ako uzmete Allahovog poslanika pa sa mjesta poslanstva koje mu je Allah dao, a to je najčasnije mjesto za čovjeka, da ga pokušate, to ne može, ali u teoriji da ga pokušate uzdići na mjesto božanstva neuzubila. Da je on taj koji oprašta grijehe, da, da njemu do učinimo i da kažemo šefaat, ti nam učini šefaat. Jel se dova upućuje Allahu ili Allahovom poslaniku? Treba li nam posrednik? Ako će šefaat Allahovog poslanika tražiti od Allaha, traži od Allaha da ti učini njega kao, kao šefaatčiju. A ne dovu da činiš i moliš Božih poslanika, jer to je širki kupr. Jer bilo koji ibadet ako se učini bilo kome drugome, mimo Allahu ili uz Allaha, to je širk. To je ono što čovjek ako umre na njemu, Allahu ne oprašta. I zato postavljamo mi pitanje zašto danas ovaj naš narod koji je prošao kroz ovo, kroz što je prošao. Zašto kada mu se dolazi sa pravim stvarima, jednostavno kao da kaže mi ništa ne znamo o svojoj vjeri. To znaju naši prvaci, neka nas oni vode, pa ako je grijeh, neke njima na pleća. Isto ko što Kur'an spominje. I tebi u sebilana, wal To su od davnina govorili. Vi nas slijedite, idite vi za nama. Kupite vi nama tergije. A mi ćemo, ako ima kakva grijeha, smaknuti na svoja pleća. Ne samo među muslimanima da se to pojavljio, nego među drugima, koji čito onog prokletog njegoša. Vidjet će, vi koljite Turke i na kolce i nabijajte, a ja ću vaše grijehe nase smlaći. Onaj, onaj slijepi i u očima, i u duši, i u srcu, koji im je govorio to. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيَهُمْ مِنْ Neće oni ništa od njihovih grijeha moći uzeti. Innahum budu Oni samo lažu. Oni samo vjerom trguju. A vjera nije za trgovine. Vjera je ona zbog koje se žrtvuje, a ne koja se koristi i koja treba da bude počinjena i politici i ličnim interesima i ovome i onome. Oni će ponijeti svoje terete, a Boga mi i terete uz svoje još dodatne terete. Zbog toga što su drugi na put navodili. Što hoću da kažem kao zaključak iz ovih ajeta. Uzvišeni Allah ne kažnjava narod, dok tome je narodu ne pruži priliku da sazna istinu. Kad se to desi, a narod odbije istinu, onda treba očekivati neizbježnu kaznu. I zato mi kao narod moramo dići našu vjeru i uzdići na najveći nivo, da nam je ona najpreća i najvažnija, da ona ne bude od vajrama do vajrama, da se ona ne ogleda u pojedinim ibadetima i ništa više. Naš cjelokupni život mora da bude u pokornosti Allahu Đerlešanu. Tvoj život sa ženom, odgoj djeci, rad gdje god radiš, tvoje spavanje, tvoje jelo i piće, tvoj postupak, tvoj hod, putovanje, sve u tvome životu mora biti u skladu sa Allahovim zakonom. Inače smo sekularisti. Oni koji kažu daj Bogu Božije, a kajsaru kajsaru. Što znači imaju dvojica. Dva su kaže. Ne, ima samo jedan. I zato je kul huvallahu ehad trećina Kur'ana. To znači tolika, tolika važnost te sure koja nas uči tome i Bilal kad se prži na onome suncu na pustinji, kad ga pati, govori samo ehadun ehad. To je to. To je taj šehadet la ilaha illallah. Allah ti najpreći. I ne ima u tome popuštanja. I zato se boja naš narod danas. Više nego kada su padale granate. I više nego kada se ginulo. Jer je danas pružena prilika ljudima. Ovo vam je istina naučite. Ali se danas, nažalost, počelo organizovano raditi protiv izvornog islama. Pa se razna imena nadjevaju. Do prije se govorilo u onome prošlome sistemu, te fundamentalizam, te ovo, te ono. Danas je to zamijeno izrazom, smijemo li reći, vehabijama. Hoće ja to su neke crne ovce, to je nešta, šta to? Šta je to? Ne znamo ništa. Ali to je nešto opasno, čuvajte se toga. Šta hoće da se kaže? Šta se to traži? Dolaze svršenici, oni koji su učili na izvoru iz Mekke, iz Medine, tumačeći Kur'an i riječi Allahovog poslanika, ali i takvi su na birou za zapošljavanje kod nas u Bosni. A dolaze iz Sorbone, iz Čikaga, iz Amerike, iz Britanije, oni se jedva čekaju. Dolaze iz Vatikana da uče na našim fakultetima i medresama, da uče akidu naše, naše sinove i naše kćeri, na taj način da, da se stavi islam u jedan okvir, tako da mu se ne da da on bude živi islam, nego da se islam počini. Da islam bude počinjen i politici, i ekonomiji, i svemu, da nama islam služi umjesto da mi islamu služimo Očekivati je veliki azab neuzubila. Jer Allah je ljubomoran u pogledu svoje vjere, ne daje. I ne da nikome da se poigrava s njom, s njom. To se ne radi o pojedincima kojima je islam igra i zabava. Već se radi o jednome sistemu koji je tako ustrojen da se islam olako svata. A Allah kaže وَلَا تَتَّخِذُوا ajati nahi huzova. Allahove ajete ne uzimajte za igru. Kur'an se mrtvima uči umjesto živima. I više je bid'ata nego što postoji sunneta. Nego što postoji izvornog rada po islamu. Više je onih novotarija uvedeno u islam. I zato nema napretka. I zato će se stagnirati i ići u vjeri sve više nazad i nazad. I zato je očekivati Allahov azab. Nakon što uzvišeni Allah objasni ljudima, onda se oni raziđu. Zašto razilaženje? Jedna knjiga. Zašto razilaženje? Jedan poslani, jedna kibla. U čemu ima da se razilaze? Može biti samo da se shvatio ovaj ajet na ovaj ili onaj način, to nije problematično. Ali, da se dolazi sa novotarijama, to islam ne dozvolja. To je nešto najopasnije. Znate li šta znači? Da vam navedim samo jedan kratki primjer. U jednoj državi, čiji ste vi građani, državljani, ili tu ste pod sistemom viza. Šta znači kada biste uzeli jednu novčanicu njihovu? Ili neki od dokumenata koji su temeljni za, živ, za, boravak, kada biste pasoš falsifikovali. I to ne samo vi radili, sebi uradili, nego na desetine, na stotine i hiljade pasoša falsifikovali. Novčanica, šta to znači? Najžešće kazne su predviđene za to. A šta znači falsifikovati Allahovu vjeru? I ljudima govoriti ovo je Allahova vjera, a ona takva nije. To je puno opasnije i puno gore nego falsifikovati u jednoj državi. Dokumente i, i ono što se ne smije falsifikovati. Na novčanicama piše falsifikovanje najstrožije zabranjeno po zakonu. Ima li iko da kaže falsifikovanje u islamu? Najstrožije zabranjeno po Allahovom zakonu. Ko drži do toga? I ko to poštuje? Nego šuti se samo. I zato dužnost nam je reći gdje god smo istinu, kome je bilo pravo, kome je bilo krivo. Jer će se vallahi za ovaj emalet odgovarati. I ovo se ne govori po službenoj dužnosti i po direktivi, nego je ovo emanet svakog od nas. I svi ćemo za njega biti pitani gdje smo se našli i jesmo li mogli reći. I zato ne ima da kažemo on je dužan to reći po svojoj profesiji. On ima odgovornost i dužnost. Samo i ostali imaju. Neko veću, neko manju i niko toga nije pošteđen. Hadis kaže Resula ali sam belegu anni walau aje koji je u muslimovoj zbirci hadisa. Što znači prenesite od mene makar to bio jedan makar to bio jedan ajet. Ne kaže vi ili vi, nego kogod je u stanju to učiniti, neka to uradi. Fe idha nufiha fi suri nefhatu wahide. Toga svi treba da se prisjetimo A kada se jednom u rog puhne, kada se puhne jedan put u rog, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ Pa se zemlja i planine dignu, فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَ I od jednog udara zdrobe. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ Toga dana će se smak svijeta dogoditi. Jeume je kunu u kel muhl. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما kada će planine biti kao vuna raščupana, tada neće najprisniji prijatelji pitati jedan za drugoga. Svak će se o sebi zabaviti. Wen šakati sema i nebo će se tada razdvojiti, ispucati. Fehija me idin Ono je sada čvrsto, ali toga dana ono će biti labavo. Sve će se kretati i micati. Wal ala A meleki će biti na krajevima neba. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ idin ثَمَانِيَ A toga dana arš i prijestolje gospodara tvoga, uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, držat će osmorica, osmorica meleka. Resulullah alihi salatu wasalam kaže, meni je dozvoljeno da vam kazujem nešto o melekima koji drže Allahov pristup Udaljenost između uha toga meleka koji nosi arš i njegovog ramena jeste 70 godina. Koliki je to melek, možemo zamisliti. Jeume idin tu'radun toga dana vi ćete biti izloženi. Šta znači vi izloženi? Ne kaže bit će izložena vaša djela, to je normalno. Nego vi svi, ti čovječe, cijeli bit ćeš pred Allahom izložen. Tvoja djela, tvoje tajne, tvoje javne radnje, tvoj govor, tvoje misli, sve od tebe sve će biti javno. I sve će biti izloženo, pokazano. La tahfa minkum hafije. I jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Fa emma men utije kitabahu bijemini. Drugi put, kada nakon uništenja zemlje i onoga što je na nebesima, kada uzvišen je Allah ponovo to stvori, dozvolit će da život nastupi. Tada će ljudi izlaziti iz svojih grobova jahruđune minal eđdati ennehum džaradum muntešir. Izlazit će iz svojih grobova kao da su skakavci raspršeni. Od prvih i posljednjih. Svi. I niko zaboravljen neće biti. Svako sa svojim dijelima koja je uradio na ovom svijetu. Tada će se davati knjige dijela. emma men utije što se tiče onoga kome bude data njegova knjiga u desnu ruku. Molim uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da nas učini od njih. Možete li zamisliti težinu toga časa, iščekivanja, kada se dijele knjige ljudima. Nekima u desnu, nekima u lijevu Ne znam. Jesmo li od primljenih kod Allaha? Šta će biti sa nama? Da li su nam djela iskrena bila? Da li onako kako treba? Da li je uzvišeni Allah sa nama zadovoljan? Jesmo li učinili nesvjesno nešto? Razmišljat ćemo. Što je od Allahove sržbe? Nekada čovjek progovori riječ koje nije ni svjestan, a da zaradi njome Allahovo zadovoljstvo, a isto tako može jednom riječu Allahovu srđbu zaraditi. Riječju kojom nije svjestan. Fajakulu, onaj kome bude njegova knjiga data u njegovu desnu ruku, on će govoriti ha u. Mukra'u ha'u mukra'u kitabija. Evo vam, čitajte knjigu moju. Radostan će biti i pokazivati svijetu, evo gledajte šta je meni dato. To je ta diploma, Hirecka, koja je najveće granga i karaktera. Uzvišeni Allah tobom zadovoljan. Danas se ljudi ponosi, kažu ljekar, inženjer, stručnjak ovaj ili onaj. Pero Jozo mu se dole potpisao i pečat udario. I ko je ko on? ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح Nemoj okretat lice ljudima. Nemoj se uznositi. I nemoj radostan po zemlji hoditi. Inneke len tahrikal arda. Ti zemlju probiti ne možeš. Velen džibale Niti visoka brda možeš dostići. Tu je pravi ponos. Kada ti knjiga bude data u tvoju desnu ruku. Ima li veće sreće? Ima li veće blagodati? Ima li išta bolje? Da čovjek što se kaže živi za taj trenutak, da se žrtvuje, da radi, da bude u času i u danu koji će trajati 50.000 godina, ne dan i dva, ne godinu i dvije, ne sto godina, ne hiljadu godina, nego 50.000 godina. Koliki će biti strah onih koji su bilo kakve grijehe počinili. Ako si učinio i najmanji grije, bit će ti gori i teži na tome danu, bojeći se kako ćeš za njega položiti račun, nego tuže brdo grija, jer ćeš se o sebi zabaviti. Ako si bilo gdje, skriveno, potajno, grije učinio, bit će ti to teže. Čekajući da počne veliki sud. Inni zanentu, ja sam bio ubijeđen, enni mulaqin hisabije, da ću račun svoj polagat Šta god je radio, šta god je uzeo, šta god je ostavio, šta god je u svome životu učinio, bio je svjestan da će zato polagat račun. Nije se polakomio za haramom, da ja stavim uđe, pa lako ćemo kasnije. U svemu je mislio, enni mu sabije. Da ću polagati račun. Kako ću položiti račun? Jel mi haram? Nije haram? Kullu lahmin nebete min haramin, fe naru eulabi. Svako meso, svaka ćelija koja iz harama nikne u džehennem će, u vatru će. Jer haram mora dole goriti. Ne može čovjek nečist u džennet ući. Mora se od toga očistiti. Bilo te obom ili Allahovim oprostom. Ili musibetima. Ne dać, ne da koje ga zadešavaju na dunjaluku. Ili kaburskim azarom Ili teškoćom polaganja računa. Ako se kroz sve to čovjek ne, ne očisti, onda u tom je slučaju ostaje da odgori u džehennemu. Ako je bio od vjernika muslimana, odgorit će, a Allahu ne oprosti to, odgorit će pa će na kraju u, u džennet, jer musliman vječno u džehennemu ne ostaje. Samo to ostaje kjaver. Onaj ko nije ispravno vjerovao. huve fi išeti radije. I on je tada od toga časa u zadovoljnom životu. Zadovoljan ne ima nikakva prigovora. Današnji hoteli sa pet i više zvijezdica, to je fukara prema džennetu. Sva bogatstva ovoga svijeta, sa zlatom, draguljima, svilom, kadifom, uživanjem, nije ništa. Prema jednom pedlju u džennetu. Jer je taj život u džennetu opisan da je wa inna dar akhirata hayawan. To jeste, to je pravi život. U kome kada vidiš nešto i zadivite neku ljepotu, to divljenje ostaje i kasnije. Ono prvo divljenje i ono usićenje i ona ljepota ostaje i kasnije. Ako si vidio lijepe boje, one se obnavljaju, dolaze nove, tako da si ushićen, u duši sretan i rahat, gledajući to i uživajući. Sve samo dobro i sve sama lijepo, Ništa loše, ni da pomisliš, a li da se desi. I to vječno ostajući tamo. Ne ima ni hladnoće, ni vrućine, ni gladi, ni žeđi, ni patnje, ni brige, ni zabrinutosti, ništa od ovih dunjalučkih poteškoća. A povrh svega toga najveća ljepota jeste gledati u lice uzvišenog Allaha te bareke koji će se pokazivati džennetlijama. Zadovoljstvo postići uzvišenog Allaha, to je ono što Kur'an kaže, وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ akbar. Kad taj osjećaj, to zadovoljstvo, to je osjećaj da je tvoj gospodar s zadovoljan. To je najveće uživanje i rahatluk. Fi džennetin alije, u džennetu visokom. A u džennetu imaju stepeni, od jednog do drugog je koliko mi gledamo sa zemlje zvijezde na nebu. U džennetu visokom kutufuha danije, čiji plodovi su dohvat ruke. Ne treba se truditi, penjati se na drvo da, da ušupaš, da uskineš. Sve ti je pod rukom. Ne treba se malo potruditi. Sve ti je nadohvat ruke. Kunu jedite, uašrabu i pijte, henijen, radosni i zadovoljni, bima esleftum fil ejamil halije. Ono što ste u minulim danima zaradili. Može li čovjek svojim dijelima zaraditi džennet? Ne može. Može samo dobiti Allahovu milost. A šta ćemo bolje? Jer se u džennet ulazi Allahovom milošću, a ne našim dijelima. Naša dijela mogu biti samo uzrokom Allahovog rahmeta. A u džennet ući, ne znam šta da uradimo na ovome svijetu, to nije cijena ulaska u džennet. Može se ući u džennet samo Allahovom milošću. A naša djela mogu biti samo uzrokom sa Allahovom pomoći u rahmetu Allahovom, Allahovoj milosti. Wa emma A da vidimo i one nesretnike one jadnike koje je dunjalučki život zavarao, koji su imali račune u kamatnim bankama, koji su crljali ruke kamatama koje su dolazile, koji su uživali u piću, ženama, koji su gledali da sebi udovolje bez obzira što gaze haramom i preko njega. وأما من أوتي كتابه بشماله A što se tiče onoga kome njegova knjiga bude data u lijevu ruku. Fejakulu يَا لَيْتَنِي Tada će on uzviknuti teško li se meni lem ute kitabije da mi Bog do moja knjiga nije uopšte ni dana. Walam edri ma hisabije. I da ni saznao nisam za obračun svoj. Ja lejteha, on priželjkuje i govori kamo sreće, kanetil da me je smrt dokrajčila. Kamo sreće da je smrt bila posljednje od moga postojanja ikakvog. Ma agna anni malije. Šta mi sada koristi moje bogatstvo i moj imetak? Heleke anni sultanije. Vlast i snaga koju sam imao. Otišla je, uništena. Ne postoji više. Jer ko će tada odgovoriti kad uzvišeni Allah kaže gdje su kraljevi? Gdje su vladari? Gdje su oni što su vlast imali? Pogeće svoje glave i neće je moći ništa prozboriti. Fela tesme'u illa hems. Tada nećeš ništa čuti osim tihi šapat. Huduhu, ali nam ne treba više njegovo jadikovanje, njegov plać i dozivanje, jer neće naći nikoga ko će ga izbaviti. Naredba dolazi za takvoga huduhu, uzmite ga. Ko će ga uzeti? Meleki snažni. Huduhu fe Uzmite ga, zgrabite ga i u okove ga okujte. Zašto u okove? Zašto? Zar može negdje pobjeći od ahireta? Tu je. Gdje god bježi, bježi u svoju nesreću. Džehennem je samo pred njim. Zašto to? Zašto da se okiva? Ja, ja. Okiva se okovima koji su posebno pripremljeni koji ne hrđaju, koji ne nestaju, koji će vječno biti. Okiva se okovima koji nikada sa njega skinuti biti neće. A zašto okovi opet pitanje? Jedno što je u tome psihička, a drugo i fizička korist. Zapravo njemu štete. Prvo psihička što mu je u tome poniženje. Jer je ponižen kada bude okovan. Jer do juče živio je u Nije mu ništa falilo. Ali sad, tako ponižen, Tito, Lenin, Stanjin, Marks, Engels, Faraon, svi se oni iskupili od prvog do Evo Ebu Tehel. Ebu Leheb, svi Allahi, Allahi sve sakupio na jedno mjesto. I drugo, bivaće okivani zato što će od žestine vatre njihova tjelesa umalo biti izbacivane iz džehennema. Pa ti okovi drže da ne izlete iz džehennema. Kulema eradu en jahruđu minha, u uaidu fiha. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به kerribu. ذوقوا azabe lhumi bima kuntum te. kada god sjednu izaći iz njega, a hoće u njega. Iz žehennema u idu fija bivaju vraćeni u njega. Prvo što imaju ti okovi, a drugo وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ Imaće velike čekiće od željeza. ne dunjalučko željeza, nego ahiretsko. Yusharu ma fi butunihim wal julud. Na njih će se prosipati užarena lava, koja će pržiti ono što im je utroba. Yusadbu min u ru'usihim al i Iznad njihovih glava će se prosipati užarena lava. topit će. Na butunihim ono što je u njihovim tomati. Wal džulud i kože. A posebno su kože ovdje spomenute zato što je poseban bol i poseban osjećaj bola u وكشت كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها Kada god im one kože prve izgore, mi im zamijenimo te novim kožama. Zato je duh lada, da dobro se Allah. Aza patnja koja dovodi čovjeka do ludila. Bol koji do srca doseže. To mi na dunjalu ne možemo shvatiti. Možemo samo uzeti taj podatak. Ali kako to izgleda? Molim uzvišenog Allaha da nas sve sačuva. Jer ne da li Bože i će džehennema, kamo li ostati u I zato bivaju udarani kada god sjednu izaći, kada ih džennem svi gora podigne, bivaju udarani tim čekićima džennemskim i biva na njih sipana užarena lava. La je mutu fiha la ni živi ni umre u njemu. Ne živi kakav je to život, a neće umrijeti jer da umre prestao bi bol. To je užasira. Da ovo neko drugi govori, mimo uzvišenog Allaha rekli bismo je to moguće. Ali Allah stvorite džehennima to govori. To je istina. I govori nam jedan dio, ne sve. Jedan dio nam samo prenosi ove istine. Da bi čovjek pouku od ovoga uzeo i da se ne bi šalio da bi najuzbiljnije shvatio pitanje svoje vjere, huduhu fe hullu. Zgrabite ga i okujte ga. Thummel džahime sallu. Zatim ga džehennemom pržite. Džehennem koji je tri hiljade godina raspaljivan. Kad mi uzmemo vatru pa je raspaljujemo sah vremena, kako je to vatra? تري هي ديكوتينا وإذا الجحيم سعرت أكاد يوش ويشي بودي بطال الجهنم كلما خبت الجهنم كلا موسى الجهنم اللي يبري بليزي اون داجس اون يوش ويشي رزبوكت تكاد تميز من الغير يرغي تاكو قبل الثوريو umalo da se raspadne od svoje žestine. Jedan dio džehennema traži utočište kod Allaha od drugog dija džehennema. Tolika je to žrtvina. I da uzvišeni Allah nije da tako stvorio i da nije odredio da džehennem ne nestaje, on se rastu. Eksplodirao bi. Tolika je to žestina. I kada se priključe ta tjelesa džehennemska, te džehennemlije koje će vječno u njemu ostati, onda se jako razbukta džehennem. Jer oni su gorivo u isto vrijeme džehennemsko. Kibrit to je vrsta potpali, a i mi kažemo na Dunjaluku kibri, daj mi čibre, to jeste šibicu. E ono što je na vrhu, to mi Dunjaluški zovemo kibrit. To će biti potpala džehennemska, sve će biti od toga kibrita. Kad kibrit ovaj naš, ima švat kako ono od jednog plane, kako li je teka jer ova dunjalučka vatra je jedan samo dio od 70 dijelova džehennemske vatre. I zato džehennemlije kada budu u njemu, kada budu u džehennemu, kada god se stiša džehennem, a zna se može stišati, u poređenju sa onom razbuktalom vatrom, kada god se malo stiša, mi još više ga potpalimo. Kullema habet huza za'ira. A kako to habe? Kako to se malo stiša? To je upravo mudrost stvaranja žehennem, Što nije konstantan žehennem, nego se potpaljuje. To je, kaže ulema tefsira, još žešće u bolu. Kad dodaješ ti, kad voziš kola, pa voziš konstantno idu kola, ali kad dodaješ, napumpavaš gaz, ide brže, dodaješ ga brže, tako i to. Splahne malo, ali zbog čega splahne? Od toga što izlazi iz tih ogromnih tjelesa, od te, tih masnoća, od toga svega što izlazi, još više se razbukta džehennem. nasu vel iđara. Dakle, čiji je, čije je gorivo ljudi i kamenje. Posebno kamenje od kibrita koje se zove. Dakle, to, to je nešto, ništa je ovaj dunjalučki što se kaže E, kameni ugalj u visokim pećima jelde, koje, koje tope željezo i tako da ništa je to prema onome ahetskom. Thummel džahime sallu. Zatim ga samo džehennemom pržite. Dakle, džehennem na njega usretredite. Thumme fi silsilete. Zatim ga usinđire. U lance. Zer'uha seb'une dira'an fesluku onda ga u lance sedamdeset lakata duge vežite. Innehu kane la ju'minu billahi l'azim. Zaista čovjek kad čuje ovo, i ovo je, kažem, opet samo jedan dio od onoga što će zaista biti, postavlja sebi pitanje. Pa šta je taj prokletnik mogao toliko učiniti da je u ovakvom azavu, da je u ovakvoj patnji? Šta je to? Koji je to zločinac? Je uzeo pa zemlju cijelu zapalio zemaljsku kuglu? Šta je on to radio pa je mogao toliki azab zaraditi? Nije lako ni azab zaraditi toliki. I ne to mu je to. To je njegov zločin. Wallahi. Wallahi i billahi i Ne ima na dunjaluku većih zločina od ovoga. Innehu, to je onaj koji kane la yu'minu, koji nije vjerovao. Billahi l'azim, Allaha veličanstvenoga. Smogao snage da kaže neću Allah. Mi ne možemo ni zamisliti koja je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pa koja je on veličina mi nismo toga ni svjesni. Mi koji vjerujemo. Kad nam je dozvola trebala da spomenemo Allahovo ime, da kažemo Allah. Zato nam je trebala dozvola i dobili smo je. Da kaže, da spomeneš ime Allah. Fi bojutim edina Allah. Za Allahovo ime ti treba izun. Treba ti dozvola da spomeneš Allah. U kućama u kojima je Allah dozvolio, dao dozvolu da se spominje njegovo ime. Da se uzdiže i spominje njegovo ime. Taj je, to je taj zločinac. Kafir. Onaj koji je zatirao istinu. Koji nije htio da vjeruje. Koji je bio toliki silnik da kaže sam sam ja ne imam stvoritelja, ne imam gospodara, slobodan sam da radim šta hoću. Ja ne imam nadzornika nad sobom. Ako umrem, postaću zemlja i ne ima toga kome može proživjeti i pred kim ću ja polagat račun. Nek mi se sad pokaže ako ima i tako dalje. Što čujemo od riječi kufra. A on vidjet ćemo da je u biti najveći glupan. Da nije mogao shvatiti da njegovo postojanje morao je neko dati. Jer zašto sada od riba ne postaju ljudi i od majmuna vjeverice i od pasa žabe? Zašto to tako ne biva? To govore samo oni koji su pretvoreni u majmune. A to je jedna skupina židova. Koje je uzvišeni Allah kaznio time. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَاتِ Pretvorio jednu njihovu skupinu u majmune i svinje. Preko noći ljudi kad su im došli, zatekli ih takvi u svojim kućama zakuca na vrata, gdje si, šta si, hrobče. Jesi to ti? Gotovo je. Danas se pojavljuje na nekim područjima gdje su se ljudi u najvećoj mjeri odali griješenju, kao što je u Latinskoj Americi, pokazuju se takve vrste ljudi, kojima je počela rasti njuška, kojima je njuška počela svinska rasti, kojima se ljudski oblik počeo mijenjati. I to nije nikakvo čudo. Jer, kaže Allah poslanik, ali i zato da će jedan dio čak ovoga ummeta, onih koji se pripisuju islamu, vidjet ćemo, onih koji se nazivaju muslimanima, da će oni biti isto tako pretvoreni u svinje i majmune. Zbog čega? Zato što su slušali muziku, zato što su oblačili svilu i dozvoljavali nemoral. Svakakve načine i svakako druženje, miješanje i aškovanje prije braka. Dakle, takva jedna skupina će biti pretvorena isto u svim i Takav nije vjerovao Allaha. Iza toga svaki drugi zločin dolazi. Ubio, krao, nemoral činio, šta god je radio, sve je to iza ovoga grijeha. Najveći grijeh je la yu'minu billahi l'azim. Allaha veliko. nije vjerovao. Kufur činio. Dobro, ima ljudi, ima ljudi koji vjeruju da postoji Bog. Ali uz to kažu ima sina, ima koga još ženu, ima ovoga, ima onoga. Takvi su opisani u kuranskom ajetu oni koji ima kada zvono salupa, odu, odazivaju se tome zvonu. Imaju svoje neke obrede. Kakvi su nazvani u Kur'anu amiletun nasibe. Oni su radili, trudbenici, radnici, nasibe i umorili se u tom je svome trudu. I šta će biti na kraju? Ta stvar naravno. Ići će u žarenu vatru. Jadnik. Niti je dunjalo kao kusio. Niti će na ahiretu imati šta. Izgubio i na dunjalu i na ahiretu. Što? Jer je mislio da je on taj koji će pisati vjeru. Da je on taj koji može sebi propisivati od vjere kako mu odgovara. Skratit ćemo ovo. Kaže uzvišeni Allah, wala je hubba ala ta'amil miskin i nije poticao da se sirotinja hrani. Nije se brinuo o sirotinji. Gledao samo svoj stalež. No što su sveštenici uradili. Uzimali su od, od svoga naroda određene dađbine pod imenom Božije službe i tako dalje, a to je u stvari gojilo njih i trpalo njihove stomake tako da se nisu brinuli o, o Isto ono što danas nalazimo gdje se pravi na neki način, gdje se govori i kaže ljudi dajte zeka, dajte sadakatul fitr. Ljudi misle to ide za fokaru i za one kategorije gdje je u Kur'anu spomenuto kad jokno se kupuju kola, Mercedes i limuzine i tako dalje. Je li zato zekat propisan i zekatul fitr? I zekatul fitr određen da se dadne u određeno vrijeme, da se ne prosi uz Bajram. U nas nikad se više ne prosi osim uz Bajram. Bajram, to se rad kod nas, nažalost, može kazi dan, prošnji dan, kada se prosi. A hadis kaže, dajte im da ne bi taj dan prosili. Moraju prositi kad im se ne da. Moraju. I zato takvi vidjet ćemo, oni ne postiđu da se sirotinja hrani. Ne vrinu se što o tome, to njih ne interesuje. Moramo mi živjeti, Morao mi dobivati plate, osiguranja, ovo, ono i tako dalje. Nek fukara se nalazi na drugi način. se lehu ljeume huna Takvo me danas ovdje ne ima prisnog prijatelja. Vala ta'amun illa min rislin. Ni drugog jela osim pomija, ono što se stoci daje. La yakuluhu illa al-khati'un, to će samo jesti oni najgori, najgori griješnici. Fela uqsimu bima tubsirun. I kunem se onim uzvišeni Allah kaže. Nije ko što oni misle. Kunem se onim što oni vide wa ma la tubsirun i onim što ne vide. Innahu la Ovo je govor Allahov koji je dostavio plemeniti poslanik. Džibril Resulu Muhammedu alaihi salatu wasalam. Vama huwa bi qawli šair. To nisu riječi pjesnika. Qalila ma tu'minun. Kako vi malo vjerujete. Kao da je Kur'an objavljen kad imamo kakvu predstavu, svećanost, dođe se sa učačem Kur'ana i kaže se nek nam malo prouči da nam začini ovo. Je li zato Kur'an objavljen? Da se začin njime pravi ili je za pouku. To nisu riječi pjesnika, riječi Allaha, da se plaće pred Kur'anom, kao što je Allahov poslanik, ali sam sam plakao. Jednom prilikom kaže svome ashabu, uči mi Kur'an. A on kaže, kako da učim Allahov poslanice tebi, kad je tebi objavljen. Kaže, uči, ja volim da ga slušam od drugoga. I počeo je učiti sura i nisa Dok nije došao do riječi uzvišenog Allaha, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Dok nisam došao učeći do ovoga ajeta. I kako će biti kada dovedemo iz svakoga naroda svjedoka protiv njih, a tebe ćemo dovesti kao svjedoka protiv ovih. Tada mi reče dovoljno je. i pogleda u njegovo lice, a njegove suze su mu nakvasile bradu, koliko je plakao slušajući Kur'an. Danas se Kur'an sluša, da malo čujemo od meraka, da nam prouči. Ko je taj koji plaće slušajući Kur'an? U zadnjoj trećini noći, kada je najslađi. Ko je taj ko pouke iz ove Allahove knjige uzima? Ne, nego se spava. Da bi čovjek bio spreman za rad opet. Drugome robu, a ne Allahu. Jer kad je u pitanju dunjaluk, onda se moram spremiti i onda moram biti odmoran i onda moram biti usresređen na posao. A namaz, ja ću i ono namaz što klanjam, misliti gdje sam šta kupio i kako sam prodao, jel me ko prevario. Svoj din stavimo na veći nivo. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُ I to nisu riječi nikakvog vraćara. To je sušta istina u kojoj ćete sebe naći. Kako je malo što vi pouku primate. Tenzilom mi rabbil alemin. To je objava od gospodara svih svjetova. koji se nije prozvao tek tako gospodarem. Jer danas imamo toliko džahila i sitnih duša među vladarima koji sebe prozivaju ovim i imenima. Uzvišen Allah je sebe nazvao Rabbul Alemin jer mu to dolikuje. Jer je zaista istinski gospodar svih svjetova وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا a da je on, to jeste Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, da je o nama koje kakve riječi iznosio, da je rekao nešto uvjeri, što ćemo naći današnje da vrlo lako ovjeri i uvjeri govori. Da je sebi uzeo vjeru za pravo da tumači i govori, kako misli i smatra a ne po objavi Allahovoj, šta bi se desilo? Le ehazna minhu bil jamin. Mi bismo ga uzeli za njegovu desnicu. Thumme le kafa'na minhu l'vatin, a onda mu žilu kucavicu presjekli u tome času. Njemu kao Allahovom Resulu. A šta je sa današnjim? فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Svetost vjeri. Prvo nam govori, vidjeli smo o narodima koji su bili uništeni. O kraju naroda, da tako mi ne doživimo. Zatim nam govori o ahiretu, šta nas čeka. i zatim nam govori o svetosti ove vjere. I o tome da treba da nam je to najvažnije u našem životu. innahu lil Zaista je to pouka i zaista je to opomena bogobojaznima. wa minkum A mi sigurno znamo da neki od vas neće u njeg vjerovati. وإنه لحسرة على الكافرين i on je zbilja jad za nevjernike. Nesreća njihova, propast njihova, zato što su oni nesreća. Va innehu la haqqul yaqin, a on je, ovaj Kur'an, doista sama istina. Fesebbih bismi rabbike l'azim, zato ti slavi ime gospodara svoga veličanstvenoga. Sura koju ćemo se s Allahovom pomoći opet vratiti. Da uzmemo pouke iz njih. Da nam se ne desi kao narodima prije nas. Da nam se ne desi da požalimo na danu kada više na, na dunjaluk ne vraćanja. Da ovaj Kur'an i ove istine uzmemo najozbiljnije da ih se čvrsto prihvatimo i da radimo za njih i po njima. To je uspjeh i garancija uspjeha. Ovo su riječi onoga koji uvijek i samo suštu istinu govori. Ne ima toga koji nam mimo uzvišenog Allaha može garantovati ovo što on garantuje. I zato budimo ponosni islamom, radimo za ovu vjeru, naučimo ga što više, žrtvujmo se za njega i sa Allahom te wa ta'ala pomoći nadat se uspjehu. Amin.